Powiedzmy, że ten drogi brat jest winien bankowi milion dolarów. And um, brother Bajenski is a millionaire and he hands me a million dollars. A brat Bański jest milionerem i daje mi milion dolarów. To pay to the bank over here. Żeby wpłacić do banku. For him. Na jego rzecz. But I don't pay it to the bank. Ale ja tego nie wpłacam do banku. I say If you will come to me to mass, ale mówię mu, że jeśli przyjdzie do mnie na mszę, I'll give the bank ten dollars. To ja wpłacę do banku 10 dolarów. And every time you you say the rosary, za każdym razem kiedy odmówi różaniec, I give the bank another dollar. To dam do banku dolara. So he he hasn't received the benefit of the payment that was made. I on otrzymał jakąś korzyść on nie skorzystał z tej zapłaty, jaka została wniesiona. But I have taken control of it. Natomiast ja nad tym sprawuję kontrolę. And now he's at my mercy. I on teraz jest dany moją łaskę. He must do what I say. Musi robić, co mu każę. In order for me to make another partial payment. Po to, żebym wniósł kolejny zadatek. But I pay so little ale ja wpłaciłem tak niewiele, that the interest is making this even worse. że teraz odsetki jeszcze pogorszyły sytuację. exactly what the church has done. I to dokładnie to robi Kościół. And without any sense of shame. I to bez żadnego poczucia wstydu. It explains it just that way. Wyjaśnia całą sprawę właśnie w ten sposób. Christ paid a debt on the cross. Chrystus zapłacił na krzyżu. But that debt was given to the church. Ale to, co zostało zapłacone, dane zostało Kościołowi. The benefits of Mary, the benefits of the saints. Or, za każdym razem, kiedy pójdziemy na mszę. It's a tragedy. Jest to tragedia. Uh, I take a number of Catholic magazines and newspapers in the United States. E, miałem cały szereg różnych pism i magazynów katolickich wydanych w Stanach Zjednoczonych. E, and e, last July, a very slick magazine called Inside the Vatican. W lipcu tego roku wpadł w moje ręce wpadło takie pismo pod tytułem Inside the Vatican. Wewnątrz Watykanu. it has a calendar each month. Jest tam kalendarz na każdy miesiąc. And for each day of the month it lists some event. I na każdy dzień miesiąca są tam wyszczególnione różne wydarzenia. And listen to what it listed for August 28th. I zobaczmy, co tam było napisane pod datą 28 sierpnia. That was this year. Tak uh, I'm quoting from it. Jest to cytat. Pope Celestine V gave a holy door to the Cathedral of Maria Colemaggio. Papież Celestyn V ofiarował święte drzwi do katedry Marii Colemaggio in his bull of 29th of September 1294. W swojej bulli z 29 września 1294. Uh, to obtain this special indulgence aby otrzymać ten, ten szczególny odpust It is necessary to be in the cathedral between 6 p.m. the 28th of August Należy przyjść do katedry pomiędzy godziną 18, 28 e, sierpnia and 6 p.m. the 29th of August a 18, 29 sierpnia to truly repent of one's sins po to, by szczerze e, pokutować za grzechy and to go to confession and to mass uh, within eight days of the visit. oraz pójść do spowiedzi nam mszę świętą w ciągu 8 dni od e, chwili tej, tej wizyty w katedrze. It says this holy door is opened once a year. Te święte drzwi otwarte są raz do roku. But this year, 1994, ale w tym roku 1994 is the 700th anniversary of the Bull of Pardon. Obchodzimy 700. rocznicę bulli e, tej bulli łaski czy uh, przebaczenia. Uh, given in 1294. Która e, czyli od 1294 roku. And it says, go there. Jest tam zachęta, idź tam. Walk through that holy door. Wejdź przez te święte drzwi. On the 28th of August. 28 sierpnia. And you get a special benefit. I otrzymasz szczególne błogosławieństwo. Toward the salvation of your soul. Które e, będzie zadatkiem na zbawienie twojej duszy. It doesn't give me pleasure to say this. Nie mam przyjemności w mówieniu tego. We have friends all around us who are being deceived. I mamy wokół siebie ludzi, przyjaciół, którzy są zwodzeni. They're being offered a, a false gospel. Którym ofiaruje się fałszywą Ewangelię. And we need to bring the true gospel to them. I my musimy im nieść prawdziwą Ewangelię. If we really love them. Jeśli rzeczywiście ich miłujemy. The Bible says salvation is not of works. Biblia mówi, że zbawienie nie jest z uczynków. It says that over and over. Powtarza to wielokrotnie. In Romans 11 Paul even argues the point. W 11 rozdziale i Rzymian Paweł nawet y, y, prowadzi całą debatę. He says it's by grace. Twierdzi, że jest z łaski. Therefore it can't involve works. Stąd też nie mogą być weń zaangażowane uczynki. Otherwise grace is not grace. w przeciwnym razie łaska nie jest łaską. Uh, and It's, it's very clear what the Bible teaches. Bardzo jasne jest to, czego naucza Biblia. But Vatican II teaches salvation by works over and over and over. Ale drugi Sobór Watykański wciąż i wciąż naucza o zbawieniu z uczynków. And any active Catholic is earning his salvation. I każdy aktywny katolik zapracowuje sobie na zbawienie. Maybe it's not true in Poland. Może nie jest tak w Polsce. But I can tell you in the United States. Ale mogę wam powiedzieć, jak jest Stanach Zjednoczonych. There are many priests and nuns today who put stones in their shoes. Jest wielu księży i zakonnic, które wkładają sobie buty do sandałów. They wear hair... Y, kamienie do butów, do sandałów. They wear haircloth shirts. Albo noszą włosienice na gołym ciele. And they flagellate themselves. Albo biczują się. In order to earn their salvation. Po to, żeby zasłużyć sobie na zbawienie go to uh, South America, for example, or, or Spain, or Portugal. Pojedźmy do Ameryki Południowej, do Hiszpanii, do Portugalii. And I would imagine it would be the same here. Myślę, że podobnie jest i tutaj. And see the penitents uh, crawling on their knees towards some Marian shrine. Zobaczmy palotynów, którzy na kolanach idą crawling on their knees okay. towards czy, the czy, czy, pątników, czy pokutników, którzy na kolanach idą do jakiej, jak, jakiegoś posągu Marii. It would make you weep. Można płakać. Some stagger under heavy crosses. Niektórzy niosą, dźwigają jakieś krzyże. Uh, in the Philippines, for example. Na przykład na Filipinach. Uh, some zealous Catholics even have themselves nailed to crosses. Niektórzy gorliwi katolicy nawet pozwalają się przybić do krzyża. Hoping to suffer for their own salvation. Mając nadzieję, że będą cierpieć za swoje własne zbawienie. And the salvation of others za zbawienie innych. The Pope in Rome does not rebuke them. I papież w Rzymie wcale tego nie gani. The Catholic Church does not say it's wrong. Kościół katolicki wcale nie twierdzi, że jest to niewłaściwe. In fact, it encourages them. Więcej, zachęca ich do tego. I think that salvation by works is so clearly taught and practiced. I zbawienie z uczynków jest tak powszechnie nauczane i praktykowane. Uh, in the Catholic Church, so we don't need to argue that. W Kościele katolickim, że nawet nie trzeba z tym, nie musimy tego dowodzić. But Paul said, if you add works to the to the work of Christ, ale Paweł twierdzi, że jeśli dodasz do dzieła Chrystusa uczynki, you are destroying the gospel. To niszczysz Ewangelię. Why? Dlaczego? Because what Christ did upon the cross was either sufficient or it was not sufficient. Dlatego, że albo to, co Chrystus zrobił na krzyżu było wystarczające, albo było niewystarczające. And if something must be added to it, A jeśli coś do tego trzeba dodać, then it was not sufficient. to znaczy, że nie było wystarczające. So, to add to it A więc dodawanie do tego, is to reject the gospel. to usuwanie Ewangelii. It's that simple. proste. A person who says to God, I am going to earn, help earn my way to heaven. I ten, kto mówi do Boga, chce pomóc w zasłużeniu na swoje własne zbawienie, w wypracowaniu swojego własnego zbawienia. Mówi Bogu to, czego dokonał Chrystus, nie wystarczyło. Czy jest katolikiem czy protestantem. Kimkolwiek by nie był. Jeśli stara się zasłużyć na swoje własne zbawienie. Odrzuca dar zbawienia. Um, let's say that uh, my wife gives me a birthday present. Powiedzmy, że żona chce mi dać prezent urodzinowy. And I say, oh well, I, I can't accept that. Ale ja mówię, o nie, nie mogę tego przyjąć. Uh, how much did it cost? Ile to kosztowało? Let me pay you for it. To ja ci zapłacę. That's an insult. Ja myślę, że jest to zniewaga. Uh, she wants to give me something. Ona mi chce coś dać. And if I insist upon paying it, ale jeśli ja chcę jej za to zapłacić, I'm robbing her of the right of the of the joy of giving me something. To grabię ją z prawa i z radości ofiarowania mi czegoś. And when anyone tries to earn salvation, I kiedy ktokolwiek chce zasłużyć sobie na zbawienie, they're rejecting the gift of God. To rzuca dar Boży. The Bible says the gift of God is eternal life. Biblia mówi, że darem Bożym jest życie wieczne. And you can't earn a gift. Na dar się nie da zapracować. There's nothing you can do to merit a gift. Nie ma nic, co można by zrobić, żeby sobie zasłużyć na dar. In fact, it's like this. To jest tak. Let's say that I have a, um, a, a painting. Powiedzmy, że mam obraz. By Rembrandt, let's say. Na przykład Rembrandta. It's a very rare Rembrandt. Bardzo rzadki and um, multimillionaires have bid hundreds of millions of dollars for this painting. I multimilionerzy oferowali mi setki milionów dolarów za ten obraz. And nobody has ever bid enough to equal the value of this painting. Ale nigdy to nie nie, nie, nie wyrównywało wartości tego obrazu. But I like Paul, so I give it to him. Ale ja lubię Pawła i chcę mu to dać. <laughs> And he says, well, um, let me, um, I'll come over and I'll mow your lawn next Saturday and we'll call it even. Ale on mi mówi, no, a wiesz co, ja przyjdę, ostrzygę ci trawnik w sobotę i będzie kwita. He's done two things. On zrobił dwie rzeczy. Well, he's insulted me. Raz, że mnie obraził. He has set a price on this painting. A po drugie wyznaczył cenę tego obrazu, that is an insult. która jest lekceważeniem. And anybody who tries to merit God's salvation I każdy, kto chce zasłużyć sobie na zbawienie u Boga, has insulted God znieważył Go. Ponieważ została za nie zapłacona cena, jakiej nie jesteśmy w stanie wnieść. to I sprowadzenie tego na poziom mm. tego, co ja jestem w stanie dać. Or to say, if you use a crucifix blessed by the Pope on the, on the, the feast of Peter, stwierdzenie, że jeśli będę miał krucyfiks poświęcony przez papieża i w dzień świętego Piotra i Pawła coś tam zrobię, to grzechy będą odpuszczone. That's an insult. To jest zniewaga. What kind of a God would do that? Jaki Bóg by na to pozwolił? Furthermore, he's robbed me of the joy I, I wanted to give him something. I więcej ograbił mnie z radości tego, że chciałem mu coś ofiarować. And as soon as he pays anything, no matter how small, I w chwili, kiedy on zapłaci cokolwiek, bez na to jak niewiele, it is no longer a gift. to przestaje to być darem. And God says to the human race, a Bóg mówi ludzkości, i want to give you eternal life. Chcę wam dać życie wieczne. Because you are sinners. Ponieważ wy jesteście grzesznikami. You, you deserve my judgment. Ponieważ zasługujecie na sąd. You can't earn it. Nie jesteście w stanie na to zasłużyć. But I want to give it to you. Ale chcę wam to dać. If you will acknowledge your guilt jeśli tylko uznacie swoją winę. And if you will acknowledge you can't pay for this. A jeśli ją uznacie, nie jesteście w stanie za nią zapłacić. you will accept the payment my son made on the cross. Jeśli zaś przyjmiecie tę zapłatę, którą wniósł mój syn na krzyżu. Then I give it to you as a free gift. To daję to wam jako dar. And you know that every religion on this earth. I wiecie, że każda religia na ziemi. All the pagan religions are involved in paying their way. Wszystkie religie pogańskie wiążą się z płaceniem. I katolicyzm to płacenie za zbawienie. It's not the gospel of God's grace. To nie jest Ewangelia Bożej łaski. It's the, another gospel, as Paul said. To jest inna Ewangelia, tak jak mówił Paweł. It's a gospel of works. To jest Ewangelia uczynków. Now, the strange thing is in the United States. To co dziwne w Stanach Zjednoczonych. Leading evangelicals to to, że ewangelikalni chrześcijanie uh, Przywódcy ostatnio e, podpisali dokument e, wraz z przywódcami katolickimi. W którym się stwierdza, wszyscy jesteśmy chrześcijanami. Wszyscy głosimy tę samą Ewangelię. to I oto rozpoczynamy wspólną ewangelizację świata. And they even say this. I mówią nawet to, that evangelicals should not try uh, to, well, they call it proselytize Catholics. Że ewangelikalni chrześcijanie nie powinni próbować nawracać katolików. That a Catholic is a Christian. Bo przecież katolik jest chrześcijaninem. But they don't know the gospel. Ale oni nie znają Ewangelii. They've been taught something that's false. Ponieważ zostali nauczeni czegoś, co jest fałszem. Um, take the Mass, for example. Weźmy na przykład mszę. The uh, Catholic Church very clearly teaches Kościół katolicki bardzo jasno naucza, that the mass is a sacrifice. że msza jest ofiarą. It's called a sacrifice. Jest nazywana ofiarą. It says that it's a propitiatory sacrifice. Jest tak, tą powtarzającą się ofiarą. That through this sacrifice sins are forgiven. Poprzez którą grzechy zostają odpuszczone. Um, see if I can find some quotations from Vatican II here quickly. Mam nadzieję znaleźć kilka cytatów z drugiego z dokumentu drugiego soboru. Um, The Eucharist is above all else a sacrifice. Eucharystia ponad wszystko jest ofiarą. It is the sacrifice of the redemption. Jest ofiarą odkupienia. And also the sacrifice of the new covenant. A także ofiarą nowego przymierza. By which man and the world are restored to God. Dzięki której ludzie na świecie są y, jednani z Bogiem. In fact, the Eucharist being a true sacrifice. Więcej, Eucharystia jest prawdziwą ofiarą. Brings about this restoration to God która sprawia to pojednanie z Bogiem. I'm quoting Vatican II. To jest cytat z dokumentu drugiego Soboru Watykańskiego. If wow. Gdybyście byli bliżej, to tutaj na marginesie napisałem takie słowo wow, <laughs> słowo zachwytu. What do we believe? W co my wierzymy? Christ said, do this in remembrance of me. Chrystus uczynił to na pamiątkę. We take the bread and the wine in remembrance. Bierzemy chleb i wino na pamiątkę zakończonego dzieła dokonanego na, Chryst na krzyżu. The no, Katolicy mówią, nie, to jest ofiara. Chrystus jest składany w ofierze. I dzięki tej ofierze człowiek jest pojednany z Bogiem. Not fully, nie w pełni, because you have to have another one. ponieważ potrzebna jest jeszcze mass. jedna, a później jeszcze another jedna mass. i jeszcze jedna. Uh, let's turn to Hebrews chapter 9. Otwórzmy list do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział. These are scriptures that you all know. Sorry. Uh, these are scriptures that I'm sure most of you know. Są to fragmenty, które <clears throat> jestem przekonany większość z was zna. Uh, verse 24 talks about Christ entering into the holy places, into heaven itself through his blood. Wiersz 24 mówi, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej. Um, read verses uh, 25 through 28. Będziemy czytać do 28 wiersza, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć, wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Jest tu bardzo wyraźnie napisane, że Chrystus został złożony w ofierze raz na zawsze. his one sacrifice with the many sacrifices of the Old Testament. Jest to przeciwstawienie tej jednej ofiary, jednokrotnej ofiary wielu ofiarom składanym w Starym Testamencie. And then in, in chapter I dalej w dziesiątym rozdziale um, the argument is that those sacrifices couldn't take away sin. Argumentacja mówi dalej, iż tamte ofiary nie były w stanie zgładzić grzechu. there was no limit to how often it had, how many had to be offered. Nie było granicy, ile kroć miały być składane ofiary. And it's exactly the same with the mass. I tak samo dzieje się z mszą. It has to be offered again. Musi być odprawiana jeszcze raz, jeszcze again. raz, jeszcze raz, again. jeszcze raz. And the Pope can't tell you how many masses it takes. I nawet papież nie jest w stanie stwierdzić, ile mszy jest potrzebne. Now these were were a a, a symbol of the sacrifice of Christ that was to come. Były, był to symbol ofiary Chrystusa, jaka, jaka miała być złożona. And Tamte notice, ofiary starotestamentowe. Notice the contrast in verse 12. I zwróćmy uwagę na ten kontrast, wiersz 12. Between the sacrifices of the Old Testament that had to be repeated endlessly pomiędzy tymi ofiarami, które musiały być nieustannie składane i powtarzane. A tym, czego dokonał Chrystus. It says, but this man, czytamy tutaj, lecz gdy on that is Christ. Czyli Chrystus. After he had offered one sacrifice for sins. Złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy. He forever sat down at the right hand of God. Usiadł po prawicy Bożej. Verse 14. Wiersz 14. For by one offering albowiem jedną ofiarą He has perfected forever them that are sanctified. uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. And he goes on in verse 17, he gives gives the promise of God. Dalej w wierszu 17 mamy obietnicę od Boga. God says with the sacrifice of Christ. Bóg mówi, że tą ofiarą Chrystusową you, you, believe, you accept his sacrifice. Ci, którzy przyjęli tę ofiarę. Then your sins and iniquities will I remember no more. Tych grzechów i nieprawości on już nie wspomni. Then notice what verse 18 says. I wiersz 18. You could read it. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. It says, if sin has been remitted, czytamy tu, że jeśli grzech został odpuszczony, there is no more offering for sin. To nie ma już ofiary za grzech. But the Catholic Church says the mass is an offering for sin. Ale Kościół katolicki twierdzi, że msza jest ofiarą za grzech. it again. Którą się powtarza i jeszcze raz i znowu. Um, perhaps I don't want to go too long, but uh, let's turn to John 6. Otwórzmy jeszcze, nie chciałem zajmować za dużo czasu, jeszcze szósty rozdział Ewangelii Jana. Because this is a major scripture for the Mass. Ponieważ jest to podstawowy tekst mszy świętej. It is in this scripture, uh, verse 53. Szósty rozdział, 53 werset. Tutaj właśnie w tym miejscu. Um, you could read verses 53 through 57. Przeczytamy wiersze do, do 57. Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Jest to główny tekst, w oparciu o który Kościół katolicki naucza o transubstancjacji. And they say that this wafer becomes the body um, and blood of Christ i twierdząc, że opłatek staje się rzeczywistym ciałem i krwią Chrystusa. they say we take Christ literally mówią, iż oni biorą Chrystusa, spożywają go dosłownie. He says, you must eat my flesh and drink my blood. Bo Chrystus mówił, że mamy jeść jego ciało i pić jego krew. And you evangelicals, you say the bread and wine are just a symbol. A wy ewangelicy mówicie, że krew, że, że to tylko symbole. So we take Christ literally. Natomiast my Chrystusa spożywamy dosłownie. Well, let us notice a number of things. Ale zwróćmy tu uwagę na kilka spraw. It's very clear in this passage. Bardzo jasno w tym fragmencie that salvation comes through believing. jest powiedziane, iż zbawienie bierze się z wiary. Verse 35. Wiersz 35. He that believeth on me shall never thirst. Uh, verse 35. He that cometh to me shall never hunger. He that believeth on me shall never thirst. Verse 35. Wiersz 35. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Uh, He says, uh, verse 37, Him that cometh to me, I will not cast out. Wiersz 37, wszystko co mi daje Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. In verse 40 he says, This is the will of him that sent me. Wiersz 40, a to jest wola Ojca mego, that everyone which seeth the Son aby każdy, kto widzi Syna and believeth on him, i wierzy w Niego, may have everlasting life. miał żywot wieczny. Verse 47. Wiersz 47. Verily, verily I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. So it's very clear that salvation, eternal life comes by believing on Christ. A więc jest jasne, że zbawienie, że żywot wieczny jest z wiary w Chrystusa. Then why does he talk about eating his flesh and drinking his blood? Dlaczego więc Chrystus Jezus mówi o spożywaniu jego ciała i piciu jego krwi. Uh, hold your finger in uh, John 6 and turn back to Mark 6 for example. Zaznaczmy sobie to miejsce i sięgnijmy do szóstego rozdziału Ewangelii Marka. Uh, Mark 4, I'm sorry. Ma, czwarty rozdział Ewangelii Marka. Um, <clears throat> And notice verses, verses 11 Wiersze 11 i 12. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, aby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. He says that he spoke to the multitude in parables. Jezus mówi, że przemawiał do tłumów w podobieństwach. In order to hide from them the truth that he was teaching. Po to, żeby zakryć przed nimi prawdę, której nauczał. Uh, and when he was alone, he told the disciples what it meant. A kiedy byli sami, nauczał uczniów o tym, co miał na myśli. Notice verse 34. Wiersz 34. You, you can read that one, verse 34 a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. We could give you many other verses. Moglibyśmy podać tutaj uh, wiele innych wersetów. Turn back to John 6 now. Ale wróćmy do szóstego rozdziału Ewangeliana. The Bible very clearly says. Biblia mówi bardzo wyraźnie. When Jesus spoke to the multitude. Że kiedy Jezus przemawiał do tłumów. He spoke to them in parables. To zwracał się do nich w podobieństwach. Always. Zawsze. And without a parable he never spake to them. I bez podobieństwa nie mówił do nich. He's speaking to the multitude here. Mówi tutaj do tłumów. He is hiding from them in a sense what he really means. Zakrywa przed nimi sens tego, co naprawdę ma na myśli. Now, when Jesus said that he was the door, kiedy Jezus mówi, że jest drzwiami, uh, even the Catholics don't believe he was a literal door. To nawet katolicy nie wierzą, że jest drzwiami w sensie dosłownym. Uh, when he said, "I'm the good shepherd and you're the sheep." Kiedy mówił, że jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy owcami. Even the Catholics don't believe he was a literal shepherd and we're literal sheep. To nawet katolicy nie wierzą, że on jest pasterzem w sensie dosłownym dosłownym, a oni są owcami w sensie dosłownym. When he said, I am the light of the world. Kiedy mówi, jestem światłością świata. Even the Catholics don't believe he was a literal light bulb. To nawet katolicy nie wierzą, że jest co żarówką. He was speaking spiritually. On mówił duchowo. He's speaking in parables. Mówił w podobieństwach. And it has a spiritual meaning. I miały one duchowe znaczenie. In this chapter, for example, I na przykład w tym fragmencie Jezus mówi, jestem chlebem Bożym, który stąpił z nieba. Uh, he doesn't, that's in, in verse 35. Wiersz 45. He's, He's not saying he's literally a loaf of bread. Jezus nie mówi dosłownie, że jest bochenkiem chleba. Uh, when he says I am the I am the bread, kiedy mówi, że jest chlebem, he doesn't mean he's bread. To nie oznacza, że jest chlebem. Then when he says bread is me, nie mówi ja to chleb. He doesn't mean bread is literally me. To, to nie znaczy, że jest dosłownie chlebem. But he's teaching something. Ale naucza nas czegoś. In the Old Testament, w Starym Testamencie, the sacrifices were eaten by the priests. Ofiary były spożywane przez kapłanów. Jesus is not talking about the, the, the communion. Jezus nie mówi tutaj o komunii. At the last supper he sat there in his body. W czasie ostatniej wieczerzy siedział tam cieleśnie he took bread, wziął chleb he said, This is my body. i mówi do nich, to jest moje ciało. None of the disciples sitting around that, at that supper I żaden z uczniów, którzy siedzieli wokół niego przy stole, thought that this bread was his literal body. nie myślał o tym, że ten chleb jest jego ciałem w sensie dosłownym. Przecież on tam siedział w ciele, trzymał ten chleb. nor did he say, This bread will become my body Ani też nie mówił, ten chleb stanie stanie się moim ciałem. John 6, he's not talking about that. I w szóstym rozdziale Ewangeliana nie mówi o tym. He's talking about his death on the cross. Mówi o swojej śmierci na krzyżu. He's saying, I am the fulfillment of the Old Testament sacrifices. Mówi, ja jestem wypełnieniem ofiar Starego Testamentu. And as the Old Testament sacrifice had to be eaten by the priest. I tak jak ofiary starotestamentowe musiały być spożywane przez kapłanów. So you must eat me. Tak samo wy musicie mnie spożyć. But he doesn't mean literal eating. Oczywiście nie chodzi chodzi mu o spożycie w sensie dosłownym, ponieważ byłby to kanibalizm, ani o dosłownym piciu krwi. Ponieważ dla Żyda byłoby to równoznaczne z karą śmierci. Leviticus very clearly says, if you drink blood, you eat blood. Księga kapłańska mówi bardzo wyraźnie, jeśli ktoś spożywa krew, to zostaje odcięty od Boga. Ale Jezus mówi, jestem wypełniony ofiar Starego Testamentu. And uh, I will give my body and my blood for the life of the world. I swoje ciało, swoją krew daję za życie świata. Now, there were some popes byli papieże, who because they said we take this literally, którzy twierdząc, że traktują to poważnie, they very logically said then twierdzili bardzo logicznie zresztą, that an infant że dziecko, które było ochrzczone, jeśli nie uczestniczy w Eucharystii, jest przeklęte. Ponieważ jest przecież powiedziane, no kto nie je ciała mego i krwi mojej, nie ma w sobie życia. I było, był cały szereg papieży, który w ten sposób nauczał. I jeśli chcemy to traktować poważnie, to musimy traktować poważnie. Ale Kościół to odrzucił. Jeśli chcemy to potraktować dosłownie, zwróćmy na coś uwagę. 35. Wiersz 35. Uh, I am the bread of life. Ja jestem chlebem żywota. He that cometh to me shall never hunger. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. And he that believeth on me shall never thirst. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Now, if Jesus is speaking literally, jeśli Jezus mówi dosłownie, then a Catholic should never hunger. To katolik nie powinien być nigdy głodny. They should never need a drink of water. Nigdy nie powinien być spragniony. Because Jesus says. Ponieważ Jezus przecież powiedział. You come to me, you will never hunger. Kto przyjdzie do mnie nigdy łaknąć nie będzie. And you will never thirst. Ani nie będzie pragnąć. Obviously he doesn't mean it literally. Przecież wiadomo, że nie mówił o tym dosłownie. He means it spiritually mówił o tym w sensie duchowym. And furthermore, he's saying that if you come to me, Więcej mówił, że jeśli ktoś przychodzi do mnie i wierzy we mnie, the transaction is finished ta cała transakcja jest zakończona. Nigdy nie będziesz pragnąć rzeczy wiecznych. Nigdy nie będziesz łaknąć rzeczy wiecznych. Życia wiecznego, ponieważ masz życie wieczne. Ale w ofierze mszy trzeba to spożywać na nowo i na nowo i na nowo. The Catholic says we take Jesus literally. Katolik mówi my traktujemy Jezusa dosłownie. That's not literal to say that this little wafer is his body. Ale to wcale nie jest dosłowne traktowanie, kiedy się twierdzi, że w tym opłatku jest jego ciało. That millions of these little wafers are his literal body. Czyli miliony tych opłatków zawierają ciało Jezusa. At one and the same time. Jednocześnie. While he is in his body, resurrected, glorified body in heaven. I to kiedy on jest w swoim odkupionym, zmartwychwstałym ciele w niebie. That he can be offered again, his body and blood żeby jego ciało i krew mogły być jeszcze raz ofiarowane. Czyli musimy odtworzyć jego ciało sprzed ukrzyżowania. No, Nie, Jezus jest uwielbiony w swoim zmartwychwstałym ciele. To dzieło jest zakończone. Some of those who died at the stake. Niektórzy z tych, którzy umarli na palu, they were burned because they would not accept transubstantiation. Byli spaleni dlatego, że nie chcieli się pogodzić z transubstancjacją. And some of these simple believers offered a very good argument. I niektórzy z tych prostych wierzących przytaczali bardzo prostą argumentację. They said in Peter's sermon on, on the day of Pentecost. Oni mówili przecież w kazaniu Piotra w dzień pięćdziesiątnicy. He quoted the Psalms. Piotr cytował psalm, where David said, "Thou wilt not suffer thine holy one to see corruption." jest napisane, Dawid mówił, że y, albowiem mm, on nie ujrzy skażenia, święty nie ujrzy skażenia. The body of Jesus thought lay in the grave three days and Ciało Jezusa leżało w grobie trzy dni i trzy noce. It did not corrupt, it did not deteriorate. Ale nie ujrzało skażenia, nie rozłożyło się. And these simple believers who were burned at the stake. I ci prości wierzący spaleni na stosie. They said leave that wafer for a month. Mówili zostawcie to na miesiąc. It will have worms to będą robaki. It will have mold. Y, zgnije. It will corrupt. Rozłoży się. It can't be Christ's body. I to nie może być ciałem Chrystusa. God said, ponieważ Bóg powiedział, I will not suffer my holy one to see corruption. że święty mój nie ujrzy skażenia. Well, uh, I debate with Catholics. Ja debatuję z katolikami. And they say to me, you have no faith. oni mówią, o, ty nie masz wiary. I say, look at that, that's a wafer. Ja mówię do nich, popatrz, to jest opłaty. That's not the body of Jesus. To nie jest ciało Jezusa. But they come into the presence. Ale oni stają w obecności. Mother Teresa prays a prayer. Matka Teresa wyznosi jakąś modlitwę. to I dziękuję Jezusowi za to, że był tak pokorny, że e, zamieszkał w postaci tego opłatka. And they say to me, it's it's It looks like a wafer, but it's a miracle. I oni mówią, do mnie to wygląda jako płatek, ale to jest cud. And the Catholic Church says it is the body of Christ. I Kościół katolicki mówi, to jest ciało Chrystusa. Under the appearance of looking like a wafer. Pod postacią płatka. And that's a miracle. I to jest cud. What do I say to them? Co więc ja mówię? I say there is no such miracle in the Bible. Ja mówię, w Biblii nie ma ani jednego takiego cudu. Let's imagine some miracles like that in the Bible ciekawe. I'm sorry. Let's imagine some miracles like that. Wyobraźmy sobie taki cud jak ten w Biblii. The Red Sea opens. Może czerwone się otwiera. Under the appearance of not opening. Pod postacią nieotwierania się. And the children of Israel walk across on dry land. Gdzie naród izraelski przechodzi suchą stopą. Under the appearance of having to swim for it. E, pod postacią pływania. And And Jesus raises the dead. Jezus zmartwychwstaje czy wzbudza umarłych. Under the appearance of them still being in the grave. Pod postacią tego, że oni wciąż leżą w grobach. Or let's take one more like the mass. Albo weźmy jeden podobny, związany z mszą. You remember at the uh, wedding in Cana of Galilee. Pamiętacie wydarzenia w, na weselu w Kanie Galilejskiej? Jesus turned water into wine. Kiedy Jezus zamienił wodę w wino. It says this beginning of miracles did Jesus. I to jest napisane, że było początkiem cudów, jakie czynił Jezus. And, and when the when the uh, servants gave it to the governor of the feast, a kiedy słudzy podali to gospodarzowi wesela, he said you've kept the best wine to the last. On powiedział, o, się najlepsze wino na koniec. Now let's have a miracle like this transubstantiation miracle. Ale weźmy cud podobny do cudu transubstancjacji. They pour this water turned into wine out to the governor. Nalewają tej wody zamienionej w wino do kielicha gospodarza wesela. It's water. On pije i to woda. <laughs> They say, no, no, no, no, it's wine. Oni mówią, nie, nie, to wino. Oh, he says it tastes like water, it looks like water, it's water. On mówi, to wygląda na wodę i smakuje jak woda, to woda. And they say, no, no, Jesus turned the water into wine. Oni mówią, nie, nie, nie, Jezus zamienił tą wodę w wino. But he did it under the appearance of it still being water. Ale ona jest pod postacią, ono jest pod postacią wody. No. There is no such miracle in the Bible. Nie ma w Biblii takiego cudu. It's a fraud. To fałszerstwo. You have to believe them. Musicie im wierzyć. A miracle must be verifiable. Cud musi się dać zweryfikować, potwierdzić. I do a miracle for you. Ja zrobiłem dla was, dokonałem dla was cudu. I've turned that table into a grand piano. Zamieniłem ten stół w pianino. You say, fortepian. Still, still looks like a table to me. Ktoś powie, Wygląda na stół w dalszym ah, ciągu. You have no faith. Ty nie masz wiary. You must believe me. Musisz mi wierzyć. I'm telling you it's a grand piano. Mówię ci, że to fortepian. It just looks like a table. On tylko wygląda jak stół. But it's a grand piano. Ale to jest fortepian. So you have to believe the church. A więc musicie wierzyć Kościołowi. If, if the dead are raised, jeśli, zmartw, jeśli martwi bywali wzbudzeni, to ja musiałem widzieć, że bywali wzbudzeni. And if the blind see, jeśli ślepi widzieli, must be able to see that they can see. To ja muszę widzieć, że oni widzieli. Otherwise I can't give glory to God. w przeciwnym razie nie jestem w stanie uwielbić I Boga. Can't say it's a miracle. Nie mogę powiedzieć, że jest to cud. And <laughs> otherwise anybody could pretend to do miracles. Każdy może powiedzieć, że dokonał cudu. But the problem is salvation. Ale problemem jest zbawienie. And they're looking to this as a sacrifice that helps to forgive their sins. I oni patrzą na to jak na ofiarę, która jest pomocna w odpuszczeniu ich grzechów. The Catholic Church teaches that it is essential for salvation. Kościół katolicki twierdzi, że msza jest niezbędna do zbawienia. Um, Vatican II uh, clearly says it. Vatican II mówi o tym wyraźnie. Um, the popes have said it. Papieże o tym mówili. Um, somewhere I have the quotation for you. We'll find it. Mam tutaj cytaty, które chcę znaleźć. Pope Boniface VIII, for example, said. Na przykład papież Bonifacy VIII mówił tak. There is one holy Catholic apostolic church jest jeden święty Kościół apostolski. Outside of which there is no salvation. Poza którym nie ma zbawienia. It is altogether necessary for salvation. Jest więc konieczny do zbawienia. For every creature to be subject to the Roman pontiff. Żeby każde stworzenie poddane było rzymskiemu pontyfikatowi. Vatican II confirms this. Watykan Sobór Watykański II potwierdza to. As, as does the Code of Canon Law tak jak i prawo kanoniczne. As does the, uh, the new catechism that just came out from the Vatican. Tak jak i nowy katechizm, który właśnie się ukazał. Listen to what Vatican II says. Posłuchajmy, co twierdzi drugi Sobór Watykański. Fully incorporated into the church. E, w kościele mm, przyrodzone jest, mm, spoczywa. Are those who accept all the means of salvation given to the church. I'm sorry, those who accept all the means of salvation given to the church. W Kościele katolickim są wszyscy ci, którzy twierdzą, że wszystkie środki e, potrzebne do zbawienia dane przez Chrystusa In other words, the church są tam zawarte w kościele. The church has the means of salvation. Czyli kościół posiada wszystkie środki niezbędne do zbawienia. I nazywa się sam siebie sakramentem zbawienia. Jeszcze jeden cytat z drugiego Soboru Watykańskiego. Basing itself on scripture and tradition. Opierając się na piśmie i tradycji, the church teaches Kościół naucza, that the church że jest on is necessary for salvation. niezbędny do zbawienia. Christ himself explicitly said, Chrystus, or, or taught, sam Chrystus wyraźnie nauczał, the necessity of the church which men enter by baptism is through a door. E, konieczności, niezbędności Kościoła, do którego wchodzi się przez chrzest, mm, jak przez drzwi. The Vatican's New Universal Catechism says the same. To samo mówi nowy katechizm watykański. Canon 992 of the Code of Canon Law says the same.